Deuteronomio, Kabanata 20 Kung kayo ay makikipagdigma, huwag kayong matatakot. Kahit na mas malaki ang hukbong kalaban ninyo at mas marami ang kanilang kabayo at karwahe, sapagkat kasama ninyo si Yahweh, ang Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto. Bago kayo makipaglaban, tatayo ang isang pari sa unahan ng hukbo at sasabihin niya ang ganito, Pakinggan mo, Israel, sa araw na ito ay makikipagdigma ka. Lakasan mo ang iyong loob at huwag kang matakot sapagkat kasama mo ang Diyos mong si Yahweh. Siya ang makikipaglaban para sa iyo at pagtatagumpayin ka niya. Ganito naman ang sasabihin ng mga pinunong kawal. Sino man ang may bagong bahay, subalit hindi pa ito naitatalaga ay maaari nang umuwi. Baka siya'y mamatay sa labanan at iba pa ang tumira sa bahay niya. Sino man ang may bagong ubasan, subalit hindi pa nakakatikim ng bunga niyon, ay maaari nang umuwi. Baka siya'y mamatay sa labanan at iba pa ang makinabang sa kanyang ubasan. Sino man sa inyo ang nakatakdang ikasal, subalit hindi pa nagsasama ay maaari nang umuwi. Baka siya ay mamatay sa labanan at iba pa ang magpakasal sa kanyang minamahal. Sino man sa inyo ang natatakot o naduduwag ay maaari nang umuwi. Baka maduwag din kagaya niya ang iba. Matapos itong sabihin ng mga pinunong kawal, maglalagay sila ng mga mangunguna sa bawat pangkat. Bago ninyo salakayin ang isang lunsod, alamin muna ninyo kung gusto nilang sumuko. Kapag binuksan nila ang pintuan ng kanilang lunsod at sumuko sa inyo, magiging alipin ninyo sila at magtatrabaho para sa inyo. Kung ayaw nilang sumuko at sa halip ay gustong lumaban, kubkubin ninyo sila. Kapag sila'y nalupig na ninyo sa tulong ng Diyos ninyong si Yahweh, patayin ninyo ang lahat ng kalalakihan roon. Bihagi ninyo ang mga babae at ang mga bata at samsamin ang mga hayop at lahat ng maaari ninyong makuha. Para sa inyo ang mga iyon at maaari ninyong kunin sapagkat ipinagkaloob sa inyo ni Yahweh. Ganyan ang gagawin ninyo sa mga lunsod na malayo sa inyo. Ngunit sa mga lunsod sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh ay wala kayong ititirang buhay. Lipulin ninyo ang mga Heteo, Amoreo, Kananeo, Perezeo, Hivita at Jebuseo, tulad ng utos sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Kailangang gawin ninyo ito upang hindi nila kayo maakit sa kasuklam-suklam nilang pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Sa ganito'y makakaiwas kayo sa paggawa ng isang bagay nakasuklam-suklam kay Yahweh. Kapag kinubkob ninyo ang isang lunsod, huwag ninyong putulin ang mga punong kahoy doon, kahit matagal na ninyong kinukubkob ang lugar na iyon. Ang mga puno ay hindi ninyo kaaway, bagkos makakapagbigay pa ito sa inyo ng pagkain, kaya huwag ninyo itong puputulin. Ang mga puno na hindi makakain ng bunga, ang siya ninyong puputulin. Kung kailangan ninyo sa pagkubkob